Gure ondoan daukagu Aitor Gomez. Aitor Guggenheim buruz hitz egingo digu. Egun hon Egun hon Aroa. Esango dira zu zer motako musea da Guggenheim? Arte moderno eta garaikideko musea da. Bilbon, Bizkaia kokatuta dago. Nork egin du Guggenheim museoa? Franco Gehrig, arkitekto estatu baturrak egin du Bilboko Guggenheim. Badakizu zer egunean zabaldu zuten, mila beratxireu lauron eta mazazkiko urriaren amazortzian zabaldu zuten. Zenbat metroko azalera dauka, guztira ama, amaika metro karratuko erakusketa azalera dago. Emeretzi galeria ez sartuta dago. Zein eskulturak daude guen museoaren ondoan? Gupi, lares, laresko txakurkumea, amabi metro eta mama izeneko armi arma dago. Amar metroko ar, aldua erarekin. Aurkitu aldu ere bai la materia del tiempo Richard Serrano egindako elargoien ojo anise kapor egindakoa eta tulipan jezkontz egindakoa. Ezkerrik asko, Agur.